Bērniem garšo ledenis, savukārt panki nesā grebenes. Panki atņem ledenis, bet bērni noskuja grebenes. Ah! Ejiet visi prom! Vakarā atombumbas lido, tikai šodien valsts mums ziņo. Ah! <laughs> Ah! Baski uzbruk man! Aizvries!